gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esat sveicināti radio Marija raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Un mani sauc Kārls. Uh, mani sauc Adrians. Mani sauc Aleks. Uh, mani sauc Artūrs. Un šodien man, ar mums ir vēl Samants, Adrians. Un ar prieku pie kroķiem atgriezies arī Ralfs. Un mūsu iepriekšējie viesi no valsts, uh, Vācu valsts gimnāzijas, divi skolēni, Aleks un Artūrs. Vai varat lūdzu nedaudz iepazīstināt sevi ar mūsu klausītājiem? Nu, labi, tad es sākšu. Mani sauc Aleks Dovņa. Es mācos 10. klasē Rīgas valsts Vācu gimnāzijā. Um, un, jā. Uh, es mācījos Nepamņašķīs. Es nemācos Rīgas valsts vārdu gimnāzijā, es mācos Rīgas valsts otrajā gimnāzijā, uh, desmitajā klasē. Ļoti jauki, prieks iepazīties. Un kā jūs visi šodien jūtaties? Uh, es jūtos uh, ļoti labi. Ļoti, ļoti silta diena, man ļoti karsts ir. Es netīšām uzvilku uh, biezo jaku. Es šo izvēli ļoti nožēloju. Un tad tā, bet nu vismaz silta diena varēs pabraukāties ar riteni vēlāk. Man liekas, visiem ir karsti. Ļoti karsti, nevar iedomāties. Ļoti jauki, un kā jums pagāja Jēzus augšām, augšām celšanās svētki, jeb liel, lieldienas? Es slimoju. Um, es nosinēju diezgan labi. Es uzveicu visus savus radiniekus. Manuela bija visstiprākā. Uh, es kalpoju baznīcā abas dienas. Nu, es arī lieldienās tieši biju uz dievkalpojumu baznīcā. Tas bija ļoti jauki. Un kā Adrian, tev gāja? Nu, labi gāja. Labi gāja. Nu, kā jau lieldienās. Daudz ēdu. Un Samanta, tev? Um, es uh, biju nu, aizbraukus pie radiem un tā. Uh, nu, mēs arī šūpājāmies, lai <laughs> odi nekoštas. Tā bet tā labi gāja. Un Anī, kā tev pašai gāja? Nu, kā jau es minēju, es biju uz dievkalpojumu pašās lieldienās, un nu, lieldienas, diemžēl, pavadīju mācoties matemātiku, jo mums ir tāds projekts drīzumā, un jāķeras bija klāt sākumā. Nu, jā. Bet, nu tā, manuprāt, mūsdienās klusums ir kļuvis pavisam svešs, bet cik visiem zināms, pagājušajā nedēļā mūsu skolā bija tāda ieviesta klusuma diena. Vai bijāt skolā tad, un vai zini par tādu? Es pats, kā es jau iepriekš minēju, biju saslims, tad, diemžēl, nebija klu uz klusuma dienu. Bet uh, es domāju, ka Adrians un pārējie jūs jau bijāt, vai ne? Jā. Yeah. Kā jums gāja, kā vispār viss bija? Nu, bija neierasti, teiksim tā. Um, nu, līdz dienas vidam, nu, diezgan grūti bija. Un kā tev, Ralf? Man īstenībā ļoti labi gāja. Man patika iesaistīties klusumā, pamācīties beidzot reizes reiz gadā. Bet tā īstenībā neko nesūdzos. Nepierasta tāpat kā Adrians teica. Un Samants, kā tev? Uh, es nezinu, man uh, varēja, nu, tā kā bija pirmo reizi klusums, apmēram. Nu, pavis, nu, ne jau pavisam, bet pa viduvēji kā, no pirmās klases, jo viņi parasti ir paši skaļākie. Un beidzot varēja vismaz dzirdēt savas uh, domas, nevis kā visu laiku kaut ko tur. Nezinu. Šī diena tika dot, lai mēs skolēni, kā arī paši skolētāji varētu mierīgi un klusāk atmosfērā apkopot savas domas par kādu savu aktuālu tēmu, kura tevi novāc, liek justies apjukušam, vai arī gluži neliek tevi mierā. Klusums ir laiku pa laikam vajadzīgs ik katram, jo tas ir vienlī... vienlīdzīgi ļoti liela daļa no mūsu dzīves, un vienīgais laiks, kad esam vienatnē, un varam dzirdēt Dieva balsi un sarunāties ar to. Un kādas jums kopumā varētu būt par klusumu dienu? Kādas ir jūsu domas un ko, jūs, ko jūs ieguvāt no tās un ko jums tā nozīmē? Um, jāpadomā. tā nu, klusumdiena ir interesanta pieredze vienreiz gadā. Uh, tu vari tiešām padomāt par lietām, pat, uh, kurām tu nu, ikdienā nedomā. Un, uh, jā, for, nu, principā forša pieredze. Nu, es domāju, ka laba liepa klusumdiena tas, ka ir nu, ļoti klusa, kā var jau pēc eh, nosaukuma saprast, un arī, ka tu esi pats eh, savām domām, var teikt. Un tev ir iespēja tā koncentrēties un izdarīt savus tos darbus, kurus tu ieceri izdarīt, un vienkārši arī pabūt savās domās, kas nu, reti ir lieta mūsdienās. Manuprāt, šī diena ir visam ļoti nozīmīga, un mums ir jāatceras, ka klusums ir ļoti svarīgs un mums jābūt arī jāvelta laiks mums pašiem un ar savām domām. Un noslēdzot šo tēmu par klusumu, mēs parunāsim nedaudz par tēmu valsts aizsardzības mācība. Un tur es došu vārdu Kārlim. Jā, paldies, Anī. Tad Aleks un Artūr, um, vai jūsu skolā ir uh, valsts aizsardzības mācība? Vai jūs vispār varētu pastāstīt, kas tas ir? Um, labi, es tad sākšu. Nu, Manā skolā ir valsts, aizsardz, valsts aizsardzības mācība, man tā ir uh, pirmo gadu, un kā es arī sapratu, man būs viņa arī nākamgad, 11. klasē. Bet, ja tā īsumā, tad uh, valsts aizsardzība mācība ir uh, tā mācība, kura pārsvarā apmāca jauniešus uh, kritiskai situācijai, nu, kara stāvoklim, lai viņi uzreiz ne, nu, nesaķertu galu, nezinātu, ko darīt, bet uzreiz jau zina, ko darīt, kā jādara, un arī jau ar kādā ziņā pieredzi, ja gadījumā vajadzēs ņemt nu, ieroci un aizstāvēt savu zemi. Mm -hmm. Un, uh, tad vai jums skolā ir valsts aizsardzības mācība? Nu, jā, manā skolā ir valsts aizsardzības jā. mācība. Un kā tev ar to? Uh, es esmu dzirdējis, ka mūsu skolā ir tāda lieta, bet uh, mana klasē nav to vēl pieredzējusi. Es esmu redzējis, ka skolas staigājam jaunsargus, bet cik tālu es zinu, it kā ir. It kā, nav, it, it kā ir, it kā nav. It kā ir, um, un tas ir, te, tas ir tā kā 10. klasē vai 11. klasē? Uh, ma, es teiktu drīzāk, ja ir, tad 11. Ah. jo nā, cik daudz nejautāju paralēla klases cilvēkiem, nevienam nav. Mm -hmm, tā visticamāk, ka vienkārši otrajā gimnājā ir vien, sākot no 11. klases. Tas viss. Interesanti. Un, uh, un šis jautājums tad Aleksam visticamāk, vai tev vispār patīk valsts aizsardzības mācība kā tāda? Um, būšu godīgs, jā, man patīk. Tāpēc, ka nu, pirmkārt, tajās dienās stundas īstenībā nenotiek. Visa diena ir veltīta valsts aizsardzības mācībai. Mēs tajās dienās izņemam tieši konkrētu do, nu, tēmu. Pirmā tēma, es ļoti labi atceros, bija ierinda mācība, kur mums vajadzēja mācīties visas tās pavēles, kā, tur, nu, kā nostāties ierindā, vis tam līdzīgi, kā soļot arī mūsu mācīja. Tad, jā, ja godīgi, man diezgan patīk. Un plus vēl mums drīzumā būs apmācība par ieročiem, Un mums, mēs arī ar klasi dosimies uh, uz šautuvi. Tur mums mācīs kopumā arī kā šaut un tam līdzīgi. Tādēļ. Un cik bieži jums uh, notiek tā valsts aizsardzība mācība? Um, tas notiek reizi mēnesī visām četrām klasēm. Sanāk, iziet no nu, mūsējā klases un tad pārējās trīs. Un tad atkal no, nu, nu, no mē, katra mēneša nu, vienkārši tāds cikls. Uh, Katrai klasē vienreiz nu, mēnesī. Tā kā vienai klasē ir viena reize, un tad uz nākamajai. Tā. Jā, nu, jā, jā, tā, mhm. tā mm -hmm. pārsvarā. Tas katrs atsevišķs dienas tas viss notiek. Jā? Nē, nē, tas visu laiku ir ceturtdienās. Ah, jā, okay. Bet, nu, protams, ja tajā dienā ir kaut kas ieplānots cits skolā, tad, nu, protams, to pārceļ. Vai kāds pasākums vai kaut nu, kas tāds? Nu, mhm. jā, pasākums, ēnu diena, piemēram, mūsu gadījumā. Jā. Mums tā kā ēnu dienas vietā ir jābūt nu, vāms, bet nu, tā kā ēnu diena mūsu skolā tas ir obligāti un svarīgāk. Par to tad, <laughs> mu, mūs pārliks kāda cita diena. Mm -hmm. Un, uh, vai kāds ir arī uh, interesējies iet uz ēnu dienu, kas saistīts ar to visu kaut kas tāds? Oh, nu, no manas klases īsti nezinu, bet es zinu, ka es pats personīgi pieteicos tieši uz tādu militāro nu, tēmu, o, ēnot. Es pieteicos ēnot militāro fotografu. Es jau godīgi arī pagājušajā gadā gribēju, bet nu, nesagāju bija jau, jau pilns. Tā es pieteicos uz Omega pretteroristu vienību. Tur, pagājušajā gadā. Jā, jā pagājušajā gadā. Tur bija nu, man arī baigi patika, ka devās šaut un e, izstāstīja kopumā visu. Baigi interesanti bija. Un tad jā, nu, redzēsim, kā būs 4. aprīlī, kā, kas būs tajā militārā fotografā. Un tā kā jums nākamreiz būs tā valsts aizsardzības mācība? Um, pagaidām man teica instruktore, ka ziņos mums, kad būs tieši, bet tā, nu, vismaz pēdējais, ko es esmu redzējis, ka it kā aprīlī mums nav paredzēts, bet, nu, to vēl sarunās, bet gan jau, ka būs aprīlī, un tad mums ir mājā divi ieplānoti vami. Mhm. Nu, tur tā pārcēlīt kaut kā. Arī. Un uh, jautājums pārējiem, vai, nu, kuriem mums te nav valsts aizsardzības mācību, kā to gimnājā, kā zināms, vai jums vispār interesē tā ideja, nu, ideja kā, tāds, kā tāds mācību priekšnieks mūsu skolā? Es atbildēšu šajā vietā. Es personīgi eju jau seši gadi, ja nemaldos, jaunsargā, jaunsargos, pareizā būtu. Un uh, es tā kā no savas skata punkta, es pateikšu godīgi, man īstenībā liekas, ka vam, jeb valsts aizsardzības apmācība ir viena no svarīgām lietām Latviešu skolās, jo ņemot to, ka mums aiz robežām ir aktīva karsta frontes līnija, tādēļ jā, un tā kā arī teica, es aizmirsu vārdu. Aleks. Aleks. Jā, es atvainojos. Aleks, kad uh, tas šis sagatavo kritisko domāšanu, piemēram, ja sāksies šis karš, kurš, karš, kurš cerams nenotiks. Un jautājums sestajā klasē, jums jau vairākus gadus tagad nebūs šis jāpieredz, bet tā kā vispārīgi, vai jums interesētu kaut kas tāds? Uh, nu, man personīgi, jā, tas noteikti būtu interesanti šaut, piemēram. Nu, bet, uh, jā, manuprāt, būtu interesanti. Galvenais šaut, <laughs> jā. Un samat, kā tev? Uh, es domāju, ka vairāk tas būtu puišiem domāts, bet, nu, es nezinu, nu, varbūt uh, man būtu grupām būtu tas varbūt interesanti, bet es nezinu, vai nu citām meitenēm arī varbūt tas būtu interesanti. Bet man personīgi var būt, bet vairāk es domāju, puišiem tas būtu. Un vām ir uh, visai klasē, gan puišiem, gan meitenēm? Ja? Jā, nu, jā, pārsvarā visiem kopā. Un jūs tā kā visa klase to kopā darat, vai jūs kaut kā sadalāties? Nē, mums ir pārsvarā nu, tā kā telpas ir mazas, tādēļ mums sadalīts pa divām grupām. Vienkārši pirmie 15 pie viena instruktora un pēdējie 15 pie otra. Mm -hmm. Nu, un mums vēl ir paveicies, ka mums ir uh, instruktora palīgs. Un viņš, nu, es biju ar viņu parunājis, tā, un viņš stāstīja, ka viņš tur bija speciālīnija komandieris, viņš tur ir dienējis dažādās valstīs. Nu, diezgan interesants cilvēks. Bet, uh, nu, tad viņš teica, ka nu, kaut kā grib mierīgāk nu, apmācīt jauniešus, tādēļ viņš tagad to izmēģina pirmo gadu. Mm -hmm. Un, uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kāda, kā, kāda ir jūsu ikdiena uh, vam Nu, pārsvarā nu, ikdiena ir tas, ka jāierodas nu, kā parasti. Nu, mūsu pirmā stunda sākas 8.15. Um, un tad pārsvarā ir nu, mūsu ievada par to tēmu. Jā, un tad pārsvarā mēs arī tā ņemam tādus no sākuma pamatus tai tēmai. Tur, nu, piemēram, mūsu pēdējais bija, es atceros, radio sākumā arī. Jā, tad mūsu no sākuma mācīja, nu, kas ir radio. Tā kā ko nu, tā sastāvdaļas tam rādīja, vispār kā viņš strādāja, nu, viss tam līdzīgi. Un tad jau mēs nu, gājām jau praktiski pēc tam. Tad jūs sākumā mācāties nu, tādu nu, pamatus, jā, pāris stundas teoriju un tad uh, praktisko. Jā, praktiskais. Nu, mhm. pārsvarā tas ir uz atzīmi, bet nu, tā ir viegla atzīme kopumā. Tur nu, 9, 10 var. Nu, tā kā sportā var. Nu, teikt, jā, jā. jā. Un, tad, jā, pārsvarā tā arī īsi ikdiena. Ah, plus vēl, nu, Mums pārsvarā iesaka, lai mēs ņemam nu, blociņu, uh, ūdeni, un tas arī pārsvarā viss, ko vajag. Kā, nu, pierakstīt to galveno informāciju, ko vajag, lai to atcerētos. Jo... Tam faktiski nekas tāds īsti jāņem uz tā. Ir. Nu, jā, nav nekas pārsvarā. Mm -hmm. nu, vienkārši maziņu somiņu ar ūdeni. Un... Un ko jūs esat jau mācījušies līdz šim? Um, ierinda mācība mums bija, tad mums bija kamuflāža mācība, kur mums kā, arī nu, mācīja no sākuma pamats. Uh, Un tad mums uh, deva pašiem. Kā kamuflāža, tas tā kā. Ar... Jā, sejas kamuflāžu likt. Bet arī tā kā teorija vispār apģērba kamuflāžai, mhm. kā tā strādā. Un tad mums bija laik, mm, atkārtojums tad visam pēc tam vis, nu, visām tēmām. Jā. Un tad tagad mums bija nu jā, radio sakari pēdējais. Mhm. Un kura tēma, tavuprāt, ir visinteresantākā? Kur vismaz, kur tev visvairāk patika? Um, ja godīgi, man visvairāk patika kamuflāžas tēma jo tur varēja uzreiz praktiski izmēģināt, kāds ir kamuflāžs. Nu, uzreiz pateikšu, tas nebija viegli, bet nu, es personīgi izbaudīju to procesu, un man beigās arī. Ah. Nu, tad, jā, kopumā ļoti labi. Nu, kamuflāža. Bet nu, es arī gribētu ieroču šaušanas tēmu. Tā man šķiet visinteresantākā. Nu, protams, tas visiem no, nu šķiet jā, interesants. <laughs> Tas skaidrs. Un, Ralf, kāpēc tev ir tik svarīga valsts aizsardzība un kāda varētu būt tava mīļākā atmiņa, kamēr tu esi dēļinājis Jonsardzē? Sāksim ar šito tādu skaisto jautājumu. Vam! Um, manā, es kā arī teicu, manā uzskatā, ka īstenībā šis ir svarīgi un ļoti labi, jo cilvēki varēs izkustēties, izmēģināt kaut ko jaunu, kas nav citiem tā ierasts. Jā, un īstenībā tā jautājuma, ko tik, tikko uzdevi, kāda man mīļākā atmiņa no jaunsargiem ir, Tur, es saku, par šiem sešiem gadiem ir diezgan daudz jautru atmiņu sakrājies. Tad spilgtākā ir, bet es atceros, um, jā, tas bija kaut kad pagājušajā gadā ap šo pašu laiku. Mēs uh, bijām nometnē, uh, ziemas izdzīvošanā. Mēs ar uh, zemesargiem, nu, mani, mums ir sava nodaļa, un mēs tā kā braucām ar instruktoru un zemīšiem uh, uz pasākumu ziemas izdzīvošanas. Un tur bija baigi in interesanti tas, ka tā kā mēs aļaskas teltīs, aļaskas teltis tādas, nu, ar metāla bombiem un plēju pārklāts pār, nu, ļoti kvalitatīvas, teiksim tā. Un, un, un jā, mēs tajās dzīvojam, un tur bija tā kā galds uzlikts, un uh, galds un beņķi tādi, zinat, kā skatuvēs stāv tādi kā auduma beņķi. Yeah Un, un, un mums bija uzdevums, mums, vai mums pēc tam bija LKI laukauja iemaņas, un mums aizēja sa magas sapildīt. Un mēs to izdarījām šitie ten šautuvē, un mums uzkabē stāvēja magas, un mēs sēdāmies. Un es un tāds drusku dušīgāks mans biedrs sēdās, un kā, tas krēsls, es pat nesapratu kā, bet kaut kādā veidā – tas krāsls bija bomis apakšā un tas putu plasts, nu, kas krāslam un atzvākne. Un viņš bija tā kā piemetināts pie tāda skārda, neskārda, un tā kā tas draugs sēdās, skrēslas jau no, kā, iekrakšķējās, un es uzsēdos, un man tieši tas krēsls tā kā atrāvās vaļā, un jā, es atceros, saplīst tas krēsls, un es atceros, es netiku gulēt divas naktis, ja nemaldos, es biju Vai. ielikts šajā patruļā bet es saku, ir ļoti daudz tā padomājot notikumu. Es saku, jā, man jauncergos ir daudz atmiņas, un es uzskatu jauncerus kā savu otro ģimeni. Nu, varbūt jā. vēl kaut kādu atmiņu atradīsi. Izdomās. Es domāju, mēs atradīšu atmiņu, noklausoties kainieku dziesmu pēc šīs starpbrīža. krāsas mūžumā, rīta rases mūžumā, rīta saules mūžumā, rīta saules mūžumā. Kājinieks ir triecienā, kājinieks ir triecienā, pretinieku sadragā, pretinieku sadragā. Sveicu tevi, kājinieks! Sveicu tevi! zemes saimnieks! Mūsu zemes saimnieks! Tā lai Latviju tautai droši! Tā lai Latviju tautai droši! Mūsu kaujas gars ir mūsu! Mūsu kaujas gars ir mūsu! Skarbo ziemas vakaros! Skarbo ziemas vakaros! Eldamies mēs āliņos! Eldamies mēs āliņos! Vēžu zināšanas nieks! Vēžu zināšanas nieks! Jo esmu es kainieks! Jo esmu es kainieks! Paskat māmiņ, kas tas! Paskat māmiņ, kas tas! Pēc marša kājas lupatā, pēc marša kājas lupatā, kājnieku saulē augstu! labs par garāsām! Viens tas labs par garāsām! Sveicu tevi, kainieks! Sveicu tevi, kainieks! Mūsu zemes saimnieks! Mūsu zemes saimnieks! Tā lai Latviju tautai droši! Tā lai Latviju tautai droši! Mūsu kaujas gars ir mūžs! Mūsu kaujas gars ir mūžs! Triecies tūga maskajā! Triecies tūga maskajā! Mūsu stobri lādējā! Mūsu stobri lādējā! kādējās! Kā pretinieks no kājām krīt! Kā pretinieks no kājām krīt! Mūsu sirdīs drosmenī! Mūsu sirdīs drosmenī! Poligona smiltīs! Poligona! Dzīvojot ciltī! Dzīvojot ciltī! Pretinieku atrodot! Pretinieku atrodot! Ķīlniekus tie neņemot! Ķīlniekus tie neņemot! Sveicu tevi, kainieks! Sveicu tevi, kainieks! Mūsu zemes saimnieks! Mūsu zemes saimnieks! Tālai Latviju tautai droši! Tālai Latviju Mūsu kājas gars ir mūsu! Mūsu kājas gars ir mūsu! Lai spēks ir Latvijas zobenā! Lai spēks ir Latvijas zobenā! Labāk nemaz nejautā! Labāk nemaz nejautā! No šaubas atbildētas tie! No šaubas atbildētas tie! Sākot Latvijas kaujinieks! kaujinieks! Sveicu tevi, kainieks! Sveicu tevi, kainieks! Mūsu zemes saimnieks! Mūsu zemes saimnieks! Tālai Latviju tautai droši! Tālai Latviju tautai droši! Mūsu kaujas gars ir mūsu! Mūsu kaujas gars ir mūsu! Kainieks! Kainieks! Kainieks! Kainieks! Kainieks!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 131. Un tagad ieejot atpakaļ mūsu iesāktajā tēmā par valsts aizsardzības mācību. Došu vārdu Kārlim. Paldies, Anī. Un uh, tagad virzoties uz tēmu vairāk jaunsārdze, uh, Artūr, es esmu dzirdējis, ka tu arī esi gājis jaunsārdē, ja? Uh, ir tāda lieta, jā. Jā. Un varbūt tu varētu nedaudz par to pastāstīt? Kā? Nu, es aizgāju, cik tā gadus, divus, trīs atpakaļ, kad mēs klases biedri vēl bijām. Uh, Nu, Cipā arī kaut kāda interesanta atgadījuma nu, vai ko? Vispār tā kā pa jaunsāds kā tāda, kā tu atceries to, tavu pieredzi to. Nu, es atceros, ka man ielika vecākajā grupā tikai mana brāļa dēļ. Tā man vajadzētu būt. Jaunākajā. Vecākā grupa varbūt varētu tā kā pastāstīt. Uh, tur bija grupu sadalījums jaunākā, vecākā. Uh, jaunākā man liekas bija līdz 14 vai līdz 12. Jaunākā. Kāpstāv. Jā, jaunākā. Mm. Nu, tad vecākais ir eh, no tās robežas līdz 18, man liekas, jo 18 jau zemesegos iestājas. Nu jā. Uh, un jā, mēs bijām maza grupiņa no, no ap kaut kur desmit cilvēkiem, man liekas. Jā, de, 10, 11 kaut kā tā bija. Vai pat mazāk, kaut kur zem desmit. Mhm. Mm Uh, un palielam, jā, mums nodarbības uh, notika um, uh, 19. vidusskolā, man liekas, tas ir Baldarā vai Daugavgrī, vai es tagad neatcerēšos, bet... Uh, Jums vienmēr tur notiek tās nodarbības? Uh, uh, kad mums bija tas instruktors, jā, vienmēr. Uh, turpat ne pašā skolā, tur bija tāds kā uh, pagrabstāvs, Uh, un tur, izējot cauri garderobei, pašā galā bija kaut kāds kaut kā dīvain, dīvains gaitens, tā teiktu. Uh, un tad no viņa varēja ieiet tādā noliktavā, kur glabājās visādas jaunas lietas, tur uh, formas, mums tur bija skats ar uh, AK-47, ja nemaldos, bet man liekas, jā. Uh, un, um, Uh, un jā, tur bija arī tādas uh, armijas gultas, ja tu zini, tādas pa divi, kuras salikts tāds metāls. Uh, un jā, mums nodarbības notika um, vienreiz nedēļā, pa, pa, pa, pa, pa trešdienām vai ceturtdienām. Nu jā, pa trešdienām vai ceturtdienām es neatcerēšos. Uh, no rīta vai vakarā? Uh, vakarā. Nu, tā lai, jo, jo tāpēc skolēni bija tā, lai visi skolēni paspētu. Mm, un jā, uh, mums tur bija gan teorētiskais, gan praktiskais. Parasti gāja tā, ka stunda teorētiskā un tad praktiskais, kas uh, varētu būt saistīts ar to. Hm. Un um, Varbūt tu varētu pastāstīt kādu interesantu pieredzi, kas tev ir bijusi Jaunzēdzē. Man tāda daudz būs. Nu, es varu iedomāties, tā kā Rāls jau iepriekš teica. Nu, jā. uh, tāks, piemēram, uh, par to teorētisko. Uh, mums bija tā, ka mums sanāca visu vienā dienā, gan teorētiskais, gan praktiskais. Uh, un tur bija klients. Ka... Parasti tā nav. No? Uh, nu, es saku, mums vairs bija tā, mēs pamācāmies teorētisku, un tad uz, uz to teorētisko noiet vienkārši vesela stunda. Mēs skatāmies vairāk tā, mēs izējām to teorētisko, un tad praktiskais tur varbūt stunda, varbūt pusotra tā teikt. Un tā, à, kā arī nodarbības, man liekas, gāja kaut kur stundu vai divas. Arī, jā. uh, bet, piemēram, mēs mācījāmies uh, par granātu mešanu. Uh, un uh, vienu momentu mūsu instruktors vienkārši pacēla, izveda laukā. Tur viņš tur bija tāds šķūnis pie skolas, un viņš aiz tā šķūņa izvilka tā kā riepu, vienkārši tukšu riepu, nolika viņu kaut kur 20 metru attālumā, varbūt tālāk, iedeva mums akmeņus un vienkārši lika mest, bez nekādām norādēm. Uh, vienkārši teica mest. Un tad viņš vērtēja visas mūsu tās stājas, kā mēs metam, Uh, kā mēs signalizējam par to visu un tam līdzīgu. Kā, kā signalizē, kā lai to saprastu? Nu, vienkārši bļauju granātu. <laughs> Skaidrs. Un uh, varbūt Rāle, tev arī kaut kāda pieredze tagad, uh, vai atmiņa labi, kas tev atkal ienāca prātā? Ko? Man atmiņa? Vēl viena, jā. Nē, nu tā nav baigta patīkama atmiņa, bet tā ir tā kā emocionāli ļoti patīkama un tāda sirsnīga, kas man joprojām sirdī ir palicis Um, bija arī pagājušā gada novembris. Jā, bija, es atceros, bija nenormāli liels jau sals un sniegs. Bija, man liekas, 2022. vai 2023. gada novembris. Un, jā, un bija baigi augstais. Es atceros, un mēs, mums bija pārgājiens ar zemesargiem. Un uh, mēs tā kā nu, pārgājienā gājām. Uh, Bet tas pārgājiens nebija tā kā pārgājiens, tas bija tā kā noteiktā laikā, noteiktā punktā. Bet tas jau nebija tā kā patīkams pārgājiens, tas bija 50, 50 km. Ja es nemaldos, bija jāmēro 25 stundu laikā. Tā kā sanāk, mēs nevis staigājām kā pasas, pasakā, bet caur to sniegu ar pilnu uzkapi, pilnu visu ekipējumu. Saku, man soma sver. 15 kg, kad viss iekšā ir slāpes, tad viņš pie vecā 20 kg aiziet. Un, jā, un viss tā smieklīgi, smieklīgi līdz tam, ka tā kā saproti, ka tev tā zeķis ir vienkārši brutāli izmirkušs, ka tu vairs nevari fiziski paiet, tad tev tā zeķis jāvelk nost, jāvelk virsū. Un tu redzi savas kājas, un tu saproti, ak, nē, kuras es ievilcies, jo tās kājas ir pirmkārt daļa tā, ka tev kurpē drusku savādāk izmēra, kad tev kājas taigā kurpē tev visa kājas āda praktiski nostara, tā kā tu jēl pretīgi un tūznaini nu, un viss riebīgs. Atceros, es biju paņēmis tāds biezs, skaistas, ļoti tādas skaistas uh, balta zeķes. Viņas ķipa bija tās saucamās roņu zeķes, kurš nolaiž ūdeni cauri. Nekādas roņu zeķiņas nebija, viņas man izlaida caurumu vēl vairāk nekā vilnas zeķes. Es atceros, tās zeķes iznāca ro sarkanas visas ārā no zābakiem, jā. Hm. Un... Um Vai jūs, šis jautājums būtu laikam jums visiem domāts, kuri vispār ir pieredzējuši jaunsardzi vai valsts aizsardzības mācību vai ko tādu? Vai jūs vispār savu nākotni gribētu saistīt ar armiju vai ko tādu tam līdzīgu? Um, labi. Es sākšu tad, uh, godīgi, es īsti neplānoju savu karjeru kaut kā saistīt ar armiju, bet nu, tā kā es dzirdēju, ka būs obligātais dienests un viņš būs arī obligāts. Ne, protams, viņš ir. Uh, nejaušības princips. Bet, nu, tāpat iespējas ir eh, tikt un, un pusēl. Un tad es domāju, kā pieteikties nu, uz gadu, iziet to apmācību, to nu, dienestu, jā, lai pēc tam ir miers un labi. Kā, nu, vienmēr sakot, ir, la, ir bonusi, ja piesakās arī brīvprātīgi. Pirmkārt, nu, alga ir divreiz lielāka. Un, un, un kas vēl ir labi, ka bonus ir, kad, eh, nu, kad pabeigts. Tā liekas, tur bija tūkstoši. Veselība arī bija veselības tā aprūpe nāca līdz militārajai jomai. À, nu, laikam arī kaut kas tam līdzīgs. Jo... Ja brīvprātīgi pieskās. Jā, jā laikam. Pat arī ne brīvprātīgi, man liekas, veselība nāca jau automātiski. À. Nu, un, ja iesaistās, tad tur alka, protams, ir daudz mazāk. Minimālā, man liekas. Nu, tad, nē, pat ne minimālā. Cik tur 300, man tā liekas, eiro. Un tā. Un tad ir tālāk, jau var darīt, ko grib. Plus, vēl dzīve var sākt jau ar tādu, nu, kā pateikt, bonusiņu. <laughs> nu, no armijas. Tad uh, ir pieredze, ir uh, jau zināšanas, jau cits cilvēks, kā, kā lai saka, iziet. <laughs> tad ir, ir kā ir. Un, um, Ja tu plāno uzreiz pēc 12. klases iestāties to gadu, uh, iziet to dienestu un tā tālāk uz augstskolu. Um, ja godīgi, jā, jo pa to laiku es arī varētu saprast, ko es, vai es patiešām gribu to, ko es vēlos, nu, nākotnē, jo, piemēram, es vēlos studēt ekonomiku nākotnē, bet es īstenībā ne, nu, nezinu, vai protams, tas ir tiešām, ko es vēlos. Tad es domāju, ka tas gads armijā man būs pietiekami, lai saprastu, vai es tiešām to vēlos, vai varbūt atradīšu armijā kaut ko, ko es tiešām gribu saistīt ar savu nākotni. Tur, jo man arī pēdējā laikā interesē mašīnas, un tad es kaut kā domāju, ka armijā varētu iestāties automehāniķiem. Tad, uh, Un, ja sanāks, varbūt arī kaut kā nākotnē ar uz mehāniķiem, varbūt nu, savu tādu biznesa veidu. Yeah. <laughs> <laughs> nu. uh, es neesmu plānojis saistīt savu dzīvi ar militāro visu to pasākumu. Bet es labi atceros, ka mans brālis kā katru reizi, kad es viņam runāju, ka es gribu kaut kādu profesiju, vai inženieris, vai arhitekts, vai programmētājs, vienalga, Viņš man kaut kādā veidā mēģināja pierunāt, lai es to sastaistu ar um, militāro jomu. Piemēram, kad gribēju būt par inženieri, viņš teica, vai es negribu iet uz uh, militāro inženieri. Kad gribēju arhitekts, viņš to pašu teica par arhitektu, es negribu būt militārais arhitekts. Nu, uz programmētāju viņš kaut kā aprimās, bet pat tad dažreiz viņš man saka, ka tu nu, negribi. Nu, Tāpēc programmētājs. <laughs> nu, jā, un, bet arī tad viņš uh, man jautā, vai es negribu tur kaut kādas. Um, aizsardzības lietas, tu programmēt kaut ko tam līdzīgu. Un tā, uh, es arī neplānoju kā Aleks, es tomēr paļaušos to nejaušības principu, jo es iešu studēt ārvalstīs. Uh, un jā. Un tavs, uh, tavs brālis ir kaut ko iesaisties armijā, jā, vai viņš pats tā kā iet vai kā? Uh, Es viņam sen to neesmu jautājis, bet kaut kā beidzu skatīties. Es atceros, jā, viņš bija gājis profesionālajā dienestā uz uh, mehāniķi. Uh, man liekas, jā, uz kaini, kainieku un mehāniķi. Um, bet man liekas, viņam tur kaut kādas problēmas vai kas tam līdzīgs notika, viņš aizgāja. Tag, tagad viņš ir vienkārši mehāniķis, uh, bet viņš uh, atgriežas. Uh, uz, uh, es tagad godīgi nezināšu, uz militāro vai uz zemesardzi, bet viņam būs, uh, viņam pēc tās atgriešanās, viņam iedos augstāku pakāpi nekā viņam bija pirms tam. Jā. Um, mana īstenībā ir dzīve praktiski jau. Es esmu sapratis, un es esmu jau saprotu, un viss es izdomāju. Mana dzīve saistīsies ar armiju, tāpēc arī, arī es iestājos jaunsargos. Mans īstenībā plāns ir par noidienēt, noiet uh, jaunsargos visus astoņus gadus man vēl daži gadi palikuši. Pēc 12. klases es eju automātiski uzreiz profesionālu dienas, ņemot vērā, ka es būšu pabeidzis jauns ar 4. līmeņa nometni, man nebūs jāiet alūksnes kurs, kas jau man būs labāk, un man jau pacels virs šiem rankiem. Un uh, es iešu uz smago, jeb ložmetējnieku, un uh, ādažos. Tāds ir tas plāns, kad aiziešu ādažos, nodienēšu 5 gadus vienu līgumu un mēģināšu vai nu tikt uz Omega vai nu SUV uz suvu pagaidām ir mans sapņu profesija. Tā kā reāli es ar to skatos, kā Dievs, es tā gribētu. Nu, tik nenormāli patīk. Un es saku, tāpēc arī man vajag jauns ar pabeigt, jo tas man paceļas rankā un es būšu nodienējis armijā. Tā kā jā, man praktiski viss dzīve ir saistīta ar armiju. Jā. Un tagad raidījuma noslēgumā palūksimies par mūsu valsti ar tēvreiz. Mūsu tēvs, debesīs, kas esi debesīs. debesīs svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen! Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu! Mēs vēlamies pateikties par to, ka klausījāties šo raidījumu. Novēlam jums, jums visiem svētīgu un sirsnīgu pēcpusdienu. Visu labu! Visu labu! Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.